Magandang gabi po, mga kaibigan! Magandang gabi naman! Meron po tayong guest performers, kaya palakpakan po natin sila! Ipagtsak po natin ang ating mga paa! Itaas po natin ang ating mga kamay! Eto na po sila! Ang... Ano pangalan niyo? ang Scooby-Doo, Jules, and Magandang magandang gabi po sa inyong lahat! Ayan po, sino po ang gustong manalo ng isang milyon? Taas, taas, taas kamay! Sa dalawa. Eh sino po ang gustong magkaroon ng lupat bahay? Ngayon po, meron po akong isang palaro para sa inyong lahat. Ito po ay tinatawag kong piso o kaldero! Tawagin ko na po ang aking pinakamaswerteng manlalaro ngayong araw, walang iba kundi, tuwagin na po natin, si Jules De La Paz! Jules! Maraming maraming salamat po, Kuya Vince! Jules! Maraming maraming salamat po! Jules! Alam ko, naiiyak ka dahil pwede kang manalo ng isang milyon at lupa at bahay. Pero Jules, sinasabi ko sa'yo, Jules, bakit ka ba naiiyak, Jules? Ano, ano? Jules, sa hindi! Palakpakan natin si Jules! alam po itong mangyari. Jules, naniniwala ka ba na kaya kong baguhin ang buhay mo? Naniniwala po ako kay Kuya Fitz na babaguhin niya ang buhay ko. Sabihin mo sa kanila, bawat isa sa kanila na kaya kong baguhin ang buhay mo, Jules. Naniniwala ako, naniniwala ako, naniniwala ako kay Kuya Fitz na babaguhin niya ang buhay ko. Palakpakan natin siya. Palakpakan natin siya. Maraming salamat, Jules. May tatlo akong katanungan sa'yo. At kapag nasagot mo ng tama, pasok ka na sa ako, Kuya Fitz. Jules, Westo. Jules, unang talong. unang talong na. Unang talong Ano ang pambansang bulaklak na nagsisimula sa letrang S? S. Ano, Jules? Santan. Jules. Santan yun eh. Jules, Jules, hindi. Ang bulaklak na ito ay kulay puti puting santan. Ang galing ko talaga. Eh. Jules, Jules, hindi. Jules, Jules, Jules. Ang bulaklak na ito ay kulay puti at mabango. Puting santan na mabango yan. Tama ka, Jules! Jules! Bye-bye, Teka lang, ha? Teka lang. Hello, ma. Nandiyan pa yung mga kapitbahay natin? Ipag-iba nyo na yung bahay natin kasi makakapag-uwi ako ng lupa at bahay. Tama. Tama. Tama. Tama, Jules. Tama, Jules. Pasok man ako sa first round. Anong kitchen? Ipagaba mo na yan! Okay? Gusto ko palbos na yung pagdating ko dyan, ha? Sige, maraming salamat, Alma. Palakpakan po natin si Jules! Jules, alam mo bang pasok ka na sa pangalawang tanong! Jules! Pwesto! Pangalawang tanong. Kung ang apelyido ni Tirso Cruz III ay Cruz, ano ang apelyido ni FPJ? Sige, Jules. JR. Jules. Malapit na Jules. Junior. Tama! Jules, malapit ka na sa jackpot. Hello, ma. Opo. Anong master's bedroom? Ipag-iba nyo na yan, ha? Ayoko na may makikita ko. Gusto ko... Come on, mom. Ah, sige po. Sige, bye-bye po. Salamat po, Kuya Palakpakan natin! Yes! Unti na lang, Jules. Unti na lang at papasok ka na sa jackpot round. Jules, nakakaiyak yun! <laughs> Jules, ito na. Oh. Jules, ito na. Ang pangatlong talong sa mathematics. 3 plus 3 is equals to. Hmm. Ano, Jules? 5. Mali. Jules, mas mas mataas pa, Jules. Five. Tama! Hello, ma! Ipag-ibahan nyo na yung facade, Ha? Makakapag-uwi ako ng house and lot dito kay Kuya Fitz. Pasok na ako sa jackpot round. Maraming salamat. Opo. Sige po. Woo! Woo! Pinigilin mo! Diyos, alam ko, alam ko na natutuwa ngayon ang nanay mo at ikaw ay pwedeng manalo ng isang milyon at bahay at lupa. Bahay at lupa! Yes! Handa ka na ba, Jules? Handa, handa na ako, Kuya. Pumasok na tayo sa jackpot round! Ipasok po natin ang ating Caldero, Salamat, Kuya Big Boy, ha? Okay lang. Naiiyak si Jules, eh. Naiiyak naman siya. Narito na po tayo sa ating jackpot round po natin si Jules. Sumabot dito si Jackpot. Maraming salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. Jules, handa ka na ba? Handa na po ako. Ilang minuto na lang ay matutupad na ang iyong pangarap. Jules, handa ka na. Handa na po ako. Unang tanong. Jules, piso o kaldero? Kaldero! kung piso o kaldero. Ano pa gusto mo, piso? Kaldero! Kaldero po ang napili niya! Nakapag-desisyon na po siya. Bubuksan na po natin ang ating kaldero. At ang naman ng ating kaldero ay... Isang bayat ng mga Jones! <laughs> Jones! Nanalo po siya ng isang bahay at lupa para makapunan natin siya! Eh, maraming maraming salamat po, Kuya Fitz! Pagbabalik po ang piso o umiyak. Hello, ma. May natira pa ba sa bahay natin? Maraming salamat po! Yay!